Trešā nodaļa Šaubu inde un ticības nektārs Tici sev vairāk, nekas tevi nespēs baidīt vai vājināt. Kā katra laba īpašība, ticība ir Dieva dāvana. Un ticību mēs varam stiprināt ar pašu centieniem. Ja lūdzamies vai meditējam, mēs spējam vairot savu ticību. Ticība ir kā muskuļi. Vingrojot, mēs attīstām muskuļus. Tāpat arī dzīvojot ticībā, mēs spējam to vairot. Daudzi uzsāk garīgo dzīvi ar zinātkāri. Viņiem ir ļoti maz ticības, taču kaut kas liek viņiem turpināt. Vēlāk tie sajūt sevī austam dziļāku ticību. Ja kāds seko garīgajam ceļam, viņa ticība noteikti pieauga. Viens no veidiem, kā vairot savu ticību, ir biežāk tikties ar kādu, kam tā jau ir. Tas līdzinās saskarsmē ar cilvēku, kurš ir par jums gudrāks un spēj modināt jūsu pašu zināšanas. Tāpat arī saskarsme ar kādu, kam ir lielāka ticība, iedegs jūsu paša ticības liesmu. Ja jūtat, ka ir kāds, kam ir vairāk ticības Dievam nekā jums, tad tiecieties ar šo cilvēku. Pats, ja jums nebūs iespēja parunāties ar viņu, viņa klātbūt nevien vairos jūsu ticību. Jums, kā meklētājam, būs ieteicams biežāk satikties ar tiem, kam vairāk spēju un tiecības nekā jums. Jūsu sirds pati to neapzinoties darbosies kā dievišķs magnēts, piesaistot viņu dievišķās īpašības.